de Fox, de Fox. Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica sveučilišta u Osijeku koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004. 2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu Osječkog sveučilišnog kampusa gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Umjetnička akademija u Osijeku razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima sveučilišta, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu akademije, ali i širem građanstvu. Više o akademiji govori dekanica Helena Sablić-Tomić. Umetnička akademija iz Osijeka prvu generaciju studenata upisala je akademske godine 2004-2005. godine e, u sva tri smjera. Dakle, vi ste spomenuli glumu i lutkarstvo. Mi smo upisali tada i studente na likovnu kulturu i studente na e, glazbenu umjetnost. Dakle, na studij pjevanja, klavira i glazbene pedagogije. I kroz ovih 13 e, generacija naravno da smo razvijali i nove smjerove pa danas možemo reći da imamo nekoliko smjerova koji su prvi u Hrvatskoj i u ovom našem širem regionalnom okruženju. Kao što smo prije tih 13 godina bili prvi sa lutkarstvom, tako smo sada prvi sa studijom e, tambura i tamburaškog umjeća, Nismo prvi e, po kompoziciji, teoriji glazbe i gitari, ali smo zato prvi e, na studiju likovne umjetnosti smo pokrenuli diplomski sveučilišni studij ilustracije. Dakle, ilustracija, lutkarstvo i tambure, e, to su oni smjerovi koji se mogu studirati isključivo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. E, koliko zapravo se smjerovi razlikuju jedan od drugih? Imaju li nekakve opće kolegije koje svi studenti slušaju pa onda naknadno zapravo odabiru svoju specijalizaciju ili prilikom upisa na akademiju odmah idem na likovni ili nekakav drugi Osijek? U principu smo mi umjetnička akademija, što ja volim reći, tri u jedan. Dakle, to su tri autonomne umjetnosti koje bi trebale ovaj, riješiti problem e, umjetničkog izričaja iz prostora glazbe, likovnosti i kazališta ne samo u gradu Osijeku, već kažem svi oni koji dolaze ovdje mogu nekako e, na taj način studirati, dakle autonomno. Mi pokušavamo raditi zajedničke e, umjetničke interdisciplinarne projekte, pa smo na primjer radili jedan musical o Barunu Trenku, drugi smo radili o Eugenu Savojskom, na kojemu smo uključili sva tri odsjeka koji su među međusobno komunicirali, radili e, tekst, radili scenografiju, kostimografiju, vizualno rješenje predstave, pjevalo se, glumilo se, lutke su bile na sceni. Dakle, to su projekti koje možemo raditi zajedno. Ali onaj tko upiše e, kazalište, on se isključivo od početka do kraja e, bavi kazalištem. E, koji su nekako, nekakvi najzanimljiviji kolegi kada govorimo o kazalištu, likovnosti, onda i ovim novim smjerovima, što zapravo nekako najviše interesira studente? Pa, na primjer, atraktivni smjerovi koje nisam spomenula sad u ovom prvom e, obraćanju su smjerovi koje e, se mogu slušati na ocijeku za primjenjenu umjetnost. Dakle, to su smjerovi scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Dakle, naši glumci su u istom trenutku i lutkari, E, to je prva stvar. Druga stvar, oni na, e, e, uče izrađivati lutke. To, to su dakle lutkarski tehnolozi i sada upravo kanimo pokrenuti lutkarsku režiju. Dakle, ona ko se zaljubi u, na u lutku, može na našoj akademiji, na različitim odsjecima dobiti sve ono što je bitno ako bi se bavio lutkom kroz svoj život. Dakle, može glumiti, može režirati lutkarske predstave, može ih i izrađivati. To je, to je dakle jedan specifikum i mi pokušavamo u stvari studente vezati i za našu instituciju i za profesiju. Ne da stvaštare, već da im mi otvaramo niz različitih sadržaja koji im se međusobno nadopunjuju, a kojim će im vjerojatno za buduće za e, poslove dobro poslužiti. E, akademija svakako od svojih i programa i aktivnosti odskače od, ja bih rekla, ovih regularnih fakulteta Naravno da neću uspoređivati sa jednom ekonomijom, poljoprivredom ili nekakvim drugim, ali način rada nije klasični eks katedra sa studentima, zapravo ovaj jedan interaktivni oblik učenja, koliko zapravo akademija pruža mogućnosti i izvan vaših prostora za nekakve druge suradnje ili već lagano onako ulaženje u, u prostor budućih e, stručnjaka u svom području. Pa evo ga upravo na današnji dan, dakle 18.10. E, smo dobili dopusnicu e, za izvođenje svih naših programa dopusnicu smo dobili dvije pete godine. E, to znači da mi od tada pokušamo biti prepoznatljivi u široj zajednici, bez obzira je li to riječ o nekim kazališnim institucijama, galerijama, e, koncertnim dvoranama, što potvrđuje, dakle kad sam danas namjerno, danas su nam, e, nam je dan otvorenih vrata gdje smo otvoreni za sve koji su zainteresirani se educirati o našim sadržajima, odnosno vidjeti što mi radimo radimo, dakle od 7 do 77 godina. I evo ga, tu su ispred akademije autobusi sa djecom iz e, osnovnih škola, dolaze nam srednjoškolci, e, imamo dobru suradnju i sa e, vrtićima koji žele gledati naše lutkarske kazališne predstave, a treća dob je ona koja najviše je uključena u naše radionice likovne kulture. Dakle, mi smo zaista pokušali biti onaj nukleus iz koje je kreću različiti sadržaj što prema profesionalnom jednom e, obliku umjetničkog izražavanja, e, e, što prema onim dijelovima umjetnosti koja može biti dio slobodnog vremena svakog od nas. Znamo da je nekakva praksa upisivanja na akademiju jedna procedura od nekoliko dana koju zovemo prijemni ispit. Za razliku od drugih fakulteta zapravo je akademija specifična i posebna po tome. Koliko koliko je zapravo to uspješno i koliko eh, je to nekakva eh, filtracija studenata pri upisu onako da nas, da nas nekako aha možda ja ipak nisam za to. Treba li možda eh, prijemni ispit na nekim drugim fakultetima na takav način? Pa mi smo prak, praksa je pokazala da vi možete imati sjajan uspjeh u srednjoj školi, ali da niste talentirani za neko, neki posao koji biste baš željeli raditi. Prema tome, ovi ispiti prijemni koji traju tjedan dana, gdje mi u stvari vidimo je li e, e, budući naš student, odnosno e, e, srednjoškolac, je li on u stvari umjetnički dovoljno kreativan da bi mogao udovoljiti ono jednom standardu koji mi ovdje pokušavamo držati. Ja vjerujem da je ovakav način individualnog rada sa svim zainteresiranima i praktičnoga sigurno onaj poticaj da možda i ostale institucije uvedu jedan razgovor da vide u stvari kako razmišlja osoba osoba koja će svoj život posvetiti, na primjer, književnosti, medicini, e, e, ekonomiji ili pravu. Dakle, svi mi nešto želimo, ali često se u praksi događa da e, ono što naša ljubav želi, da to naša mogućnost ne može ispoštovati. Eh, akademija, koliko znam, da i podršku srednjoškolcima upravo kroz nekakav, ne nekakav, kroz dramski studio koji može biti svojevrsna onako početnička ovaj, priča u upisu na akademiju. Koliko traje dramski studio, u kojem vremenskom pa, periodu? Eh, svi naši programi cijeloživotnog učenja, a ima ih eh, dvadesetak, su u stvari namijenjeni budućim studentima, dakle bez obzira kojega odsjeka i mi kroz te radionice pokušavamo i kroz dramski studio, kroz glazbeni studio, likovne e, radionice, pokušavamo ih pripremiti za e, razredbeni ispit. I oni već ovdje shvate e, jesu li, imaju li mogućnost ili nemaju. Tako da i ta neka predpriča, dakle u stvari danas je popularno reći razvijanje publike, mi, mi ćemo reći razvijanje pozitivnog odnosa prema interesu studiranja, je ono što zaista pokazuje se kao jako dobro. Kolika je upisna kvota na svim smjerovima? Pa kreće se od E, e, dvoje troje na klavir i pjevanje, preko pet šest na ne znam tamburu i e, ne znam, glumu do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primijenjene umjetnosti. Dakle, nama su e, kvote od e, 3 studenta do 15 studenata, s obzirom da je ovdje riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i e, zbog toga su te skupine male i svatko dođe u prostor e, direktne komunikacije sa svima onima s kojima treba komunicirati. Često kad razgovaramo sa studentima sa akademije, onda uglavnom kažu joj nabavit ću si madrac pa ću ostati spavat na akademiji. To je zaista i tako ovdje e, od 9 do 9 zapravo se radi. Pa, pa u stvari oni ovdje imaju, e, tako je oblikovan e, studij, dosta ima praktičnog rada, oni imaju ovdje svoje atelje, imaju svoje klavire, imaju e, svoje pozornice i oni zaista moraju i, e, učiti na akademiju, Dakle, ne mogu, jer nema, e, nemaju svi studenti klavir kod kuće. Prema tome onda im mi omogućujemo da, da ovdje vježbaju. E, gluma se radi obično u klasi, dakle u godini koju je upisala, e, e, onda njih e, deset mora biti zajedno ovdje jer oni tako uče. Dakle, ovdje nema toliko ono štrebanja i učenja po noći kod kuće, koliko ima e, praktičnog rada i koliko se oni upravo zadržavaju na akademiji jer su dobri uvjeti da taj praktični rad ovdje mogu realizirati. Koliko zapravo ima studenata koji su izvan Osijeka, vjerujem da ih ima puno s obzirom na specifičnosti akademije. Pa e, e, ima jedno 20% studenata iz, e, izvan Osijeka, ima nekih 10% iz, iz širog regionalnog okruženja. mi smo u principu zadovoljni kada nam dođu oni koji nisu primarno vezani za Osijek, onda znamo da će u drugim sredinama sigurno oni djelovati marketinški pa će doći još netko. Ali što je bitno? Bitno je da praksa E, koja je vezana uz Zavod za zapošljavanje pokazuje kako naših 90% studenta radi. Prema tome, mi e, zaista mislimo da su onda e, e, dobro imati malo studenata, dobre programe vjerojatno realiziramo i očito još tržište nije toliko zasićeno kao što se misli umjetnicima i da oni ipak mogu naći svoje mjesto pod suncem. nekako kad govorimo o akademiji, meni prvo padne na pamet gluma jer je možda nekako najpoznatije i po tome. Koliko zapravo studenata su, koje je akademija iznjedrila, a možemo ih nazvati uspješnima koje viđamo u tom nekakvom umjetničkom prostoru? Pa, sad ovako gledajte, ako govorimo o glumi, eh, onda samo otvorite ove naše popularne hrvatske sapunice i vjerojatno u svakoj sapunici će se baš, eh, barem pronaći jedan do dva naša studenta. Eh, kada odete u Rijeku, kazalište Lutaka Rijeka, tamo je 70% naših studenta. Vinkovačko e, kazalište također, Split, Zadar e, e, isto. Kada odete u glazbene škole, To su naši studenti. U osnovnim i srednjim školama likovni predaju opet naši studenti. Dakle, od neke šire vidljivosti, jer sapunica je najvidljivija, do one jedne praktične vidljivosti gdje zaista ti naši studenti se dobro rade sa onima s kojima trebaju raditi i ostvaruju dobre rezultate. Naravno, ne možemo pričati samo o akademiji, a da ne spomenemo i nekakvu, ja bih rekla, umjetničku scenu grada Osijeka, koja vjerujem da su vas mnogi pitali o tome i da imate svoje nekakvo drugačije mišljenje, ali koliko zapravo evo studenti akademije sudjeluju nakon završetka e, akademije u kreiranju nekakvih drugih umjetničkih programa u gradu Osijeku? Pa, e, ja bih rekla izvan institucionalnih. Da. Dakle, mene najviše raduje kada dođu naši bivši studenti i kažu, čujte, mi smo pokrenuli udrugu, poduzeće, umjetničku organizaciju, nešto što je vezano za umjetnost i mi sad želimo s vama potpisati sporazum o suradnji kako bismo radili zajedničke projekte. Mi koji smo bili vaši bivši studenti i vi koji nam možete pomoći logistički. Mi dakle uvijek to podržavamo. E, čini mi se da su oni vidljivi izvan Osijeka. Osijek ima jedan klasičan hendikep što se tiče umjetnosti i kulture. Ovaj, nekako e, e, nema dovoljno senzibiliteta za E, kulturna zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta, e, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo e, oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izanredna druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, kazališnim ili glazbenim sadržajima, no nikako da završimo priču uvijek je počnemo pričati, uvijek se dogovorimo, uvijek napišemo projekt i on završi u ladici, jer kod nas se iz trena u tren mijenja osoba s kojom pričate i mi tu priču ne možemo završiti. Dakle, e, naši studenti su djelatni u Karlovcu, na primjer, evo ga, to je sjajan primjer kako oni koji su došli studirati na akademiju, dakle to su e, e, glumci iz Karlovca, oni su pokrenuli scenu u Zorin domu, povlače svoje kolege sa godine i mi smo zaista u Karlovcu pokorili Karlovac e, sa našim studentima. Oni tamo rade, stalno su zaposleni, e, zaljubljuju se, već imamo jednu prvu bebu akademije e, upravo za kazalište u Karlovcu. U Varaždinu je slična situacija. Kažem, Rijeka također, prema tome postoji mogućnost e, najmanje te naše energije izvan institucije koja je vidljiva je osječka kulturna scena. Naši studenti se ne daju, Eh, i tijekom studiranja i poslije, ali kažem Osijek nekako je uspavan grad. <laughs> Da, nekako kad govorimo o uspavanosti grada onda ne tako davno završenu priču spominjem EPK gdje je Osijek bio jedan od kandidata i vjerujem da su vaši programi bili uvršteni u programe uh, eh, eh, priča o vezane uz EPK. Nažalost EPK je otišao u rijeku ili na sreću, nije važno. 2020. godina se spominje kao godina nečega što će se svašta nešto novo dogoditi u svim područjima e, ovdje u gradu. Mislite li da do 2020. bi mogli ovaj, ostvariti neke od ciljeva koje su bile u toj strategiji Europske predstavnice kulture? Ne mislim. Točka točka. E, I e, nešto što je nedavno otvoreno, ako se ne, ne varam, vezano je uz akademiju, novi studijski program art terapija. Mhm. E, to je nešto što je isto tako posebno na ovom području, ali i u Hrvatskoj ili u, i u regiji i suradnja je sa drugim fakultetom, o čemu je riječ? Dakle, to je riječ o specijalističkom diplomskom studiju art kreativnih terapija. To znači da taj studij je u to može upisati netko tko je već završio e, jedan visokoškolski program. Mogu ga opisati e, glumci, dakle umjetničko područje, mogu ga opisati liječnici, mogu ga opisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. E, taj studij kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan E, e, to je jedna ovako specifična priča kako umjetnost može pomoći u svakodnevnom poboljšanju života bez obzira je li riječ e, o osobama motoričkih ili kognitivnih poremećaja kao i onih koji imaju nekih osobnih frustracija ili se nalaze na nekim rehabilitacijama ili u zatvoru ili jednostavno žele kroz umjetnost nekako doći malo se smiriti i usporiti tempo. Zašto kreativne terapije? Zato što smo mi napravili taj studij e, kroz smjerove likovni, glazbeni, e, drama i pokret, dakle kreativna energija je na sva tri smjera, četiri u stvari i potom smo specifični e, s obzirom da osim što radimo sa medicinskim fakultetom, potpisali smo niz sporazuma o suradnji sa našim nastavnim bazama koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti a oni se nalaze u domovima umirovljenika, u, pri zdravstvenim institucijama, e, udruge koje se, se bave sa e, djecom, s nekim poremećajima ili s odraslim, potpuno je svejedno. Dakle, e, praksa je ta da mi onda idemo tamo ono što su naši polaznici ovdje teorijski i polupraktično naučili, onda se ide primjenjivati to konkretno na teren. Kažem, u Hrvatskoj toga studija još nema i mi smo jedina institucija agencija koja je ovlaštena i za priznavanje e, inozemnih certifikata e, terapeuta umjetničkih e, dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi, im onda dajemo certifikat da mogu raditi to što su, na primjer, u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Što Akademija planira u sljedećih, recimo, možda u ovoj akademskoj godini ili negdje u bliže budućnosti? Pa rekla sam već da nas zanima Eh, lutkarska režija, zanima nas i kazališna režija, zanima nas jedan eh, medijski centar, dakle studio koji bi bio primarno vezan za sve učilište na način da bi naši studenti u suradnji sa ostalim studentima imali prostor audiovizualnoga eh, sadržaja gdje bi mogli oblikovati svoje radio emisije, svoju televiziju, raditi neke tonske zapise, dakle to nam treba jer u principu bez medija ne možemo funkcionirati i to je prostor jednog marketinga kako institucijama, tako i tako studentima i gradu u stvari. Tako da to su nam neke ideje, e, naravno nemamo dovoljno prostora, tražimo još prostora i i tako dalje, nemamo koncertnu dvoranu. Dakle, imamo sad više ovako e, organizacijsko-tehničkih e, e, problema kako sve ono što smo si zamislili realizirati i kako studentima još više omogućiti da se dobro osjećaju u prostoru grada, sveučilišta i na umjetničke akademiji. Kreće ova ponovno studentska strana priče, e, govorimo o Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ranije smo u emisiji obradili e, zapravo likovni ocik, pričali smo sa studenticom koja je na e, drugoj godini diplomskog studija likovnog ocika, a sada se bacamo na glumce, nekako kad spomenemo Umjetničku akademiju u Osijeku onda nam odmah padne na pamet zapravo studijski program glume i lutkarstva, jer je i Umjetnička akademija u Osijeku zapravo i specifična po tome jer jedina u regiji pa i u Hrvatskoj ima smjer lutkarstva lutkarstvo sa mnom priča Dorijan, student druge godine e, pred diplomskog studija glume. E, Dorijan, e, dobrodošao ovaj, u emisiju od faksa do faksa. zašto si upisao glumu? Pa upisao sam glumu jer me je to jako zanimalo negdje od srednje škole kad sam upisao dramsku skupinu i neko sam bio u tom svijetu, išao na lidrane, neke natjecanja, na neke filmske festivale. Jednostavno zavolio sam to i htio sam to upisati, htio sam raditi to da mogu živjeti jednostavno. Svi nekako znamo da pogotovo na umjetničkoj akademiji je dosta prijemni težak i da zapravo ima tri, četiri kruga. Ti ćeš bolje znati. Tri kruga, da. E, tri kruga i da nekako zapravo studenti se jako puno moraju pripremati prije upisa na akademiju. Spomenuo si da si išao i na dramski studio i da si sudjelovao u raznim natjecanjima. E, kako izgleda tvoj proces pripreme prije upisa na prvu godinu? E, za prijemni misliš? Mhm. Mhm. pa znači za prijemni moraš baš jako puno pripremiti. Moraš imati dva monologa, jedan strani, jedan domaći, odnosno iz Hrvatske. moraš imati tri lutkarske etide, dvije poezije i za talent show se moraš pripremiti. Kao svako mora neki svoj talent. Ja on tipa žongliranje, neki su svirali, neki plesali. I to je bio jako težak proces jer kao početak nisam znao kako taj prijemni izgleda, samo sam čuo onak od nekih drugih ljudi, ali svako je govorio nešto drugačije lutkarstvo je možda bilo najteže jer se nikad prije nisam tim bavio i nisam znao što se točno traži od mene, ali kad sam malo pokrenuo i ušao taj proces, jako mi se svidjelo i sad sam zavolio lutkarstvo skoro jednako kao glumu. E, nisi prvi student s kojim razgovaram, da studira na glumi, e, zapravo da je e, povod upisa na akademiju bila prvenstveno gluma, ali onda se zapravo taj, taj interes za glumu preokrenio i zapravo je lutkarstvo krenila biti prva ljubav. E, kad se dogodi taj trenutak da se jako onako sprijateljiš sa lutkarstvom? A, pa sad to ovisi od osobe do osobe, mislim, kao što si rekla, jako puno studenta zapravo upiše samo zbog glume, lutkarstvo je onak u pozadini maltene. meni se dogodio možda u drugom semestru kad smo radili ginjole, to su ručne lutke i to je baš onak negdje se mogu malo više zezati, malo ovak pokazati sebe publici na neki drugačiji način jednostavno, šta, ne znam kako bi objasnio, nekako slično je glumio u smislu da kroz glumama ti staneš pred publikom i prikazuješ sebe i radiš kroz sebe, međutim u lutkarstvu ti moraš sebe prebaciti u tijelo lutke i s njima igrati kao što bi glumio. I zapravo vrlo zanimljiv proces i ne bi, iznenadio bi se koliko je to težak proces da naučiš i osvijestiš se kako to treba biti. E, sigurna sam da kroz prvu godinu e, koja je onako nekako dosta i teža i znamo da je i e, zapravo prva godina godina gdje se filtriraju, gdje se zapravo na kraju godine vidi tko je odvažan i tko je zapravo dobar i tko ostaje na akademiji. Mhm. Koja si nekakva znanja i vještine stekao na prvoj godini onako što te izgradilo kao osobu i zapravo omogućilo ti da upišeš drugu godinu? Puh, pa sad ne znam, čekaj. A, pa recimo jedna stvar koju sam naučio bi bilo partnerstvo. A, znači, ma, na glumi je vrlo bitno da dok ti igraš, ne igraš samo za sebe, igraš jednako ako, čak i ne više za drugu osobu. Jer ma, kad tako igraš, recimo, nazvajmo neki dijalog, i ama, ja tebi nešto kažem i način na koji ja tebi to prenesem, to odluči kakva će tvoja kasnija reakcija biti na to pitanje ili repliku ili što već. zapravo, gluman je zapravo akcija i reakcija. Znači ne, možeš si dozvoliti da zapravo budeš samo ti i samo sebi bitan, e, nego zapravo moraš imati razumijevanja za svoje kolege jer akademija je posebna upravo zbog toga što radi na sa malim e, grupama studenata, nije eks katedra klasično predavanje, već e, uistinu vi razmjenjujete različite iskustva ono iz minute u minutu. Mhm pa da, znači jako je bitno da se upoznaš svojim kolegama iz klase jer vi ćete raditi zajedno minimalno tri godine više ako ćete svi zajedno biti na diplomskom studiju. Jednostavno je bitno je da si onak siguran u sebe i siguran u kolegu pored sebe, da vi možete raditi zajedno, da se možete sporazumjeti jer ako nema sporazuma, ako nema dogovora onda nema ničeg na sceni, samo je prazno i svako igra za sebe i to jako loše ispadne sigurno su se takve situacije događale. Ono da je bilo gafova. Koji je možda nekakav gaf, ovaj, ono ili nekako ako si se izblamirao, jel, ima, se sjećaš možda nešto što ti je baš bilo bruka, bolje da ovo nisam napravio. u kojem smislu, kao da si nešto pogriješio ili pa, kako? Pa ono, ako ste imali nekakvo ovaj, možda javno predavanje ili ste negdje ovaj, iznosili vaše ispite ili nešto kako to ide, imate predstavu, ono da si mhm. se obruko, da joj, bolje da nisam ni došao. pff, pa nisam imao tako na ispitima i kolokvijima jer uvijek se trudim pripremiti se za to što više, ali E, bude takve situacije na predavanjima tipama, pokušavamo svi biti u fokusu, sreotoči se na to što se događa i onda odjednom neko ne može više i prne. <laughs> Dobro. Takva situacija bude. <laughs> Dobro, upravo zbog toga morate nekako naviknuti jedni na druge, pogotovo zato što ono dišete kompletno isti zrak, jeste od 0 do 24 skupa. Kako zapravo izgleda jedan dan e, na akademiji studenta, evo sad druge godine? Pa, tipičan dan je na akademiji to što si za početak na akademiji od 9 do 9, skoro svaki dan i to nije samo zbog predavanja, nego zbog proba, jer morate raditi na materijalima koji su dobili iz glume, lutkarstva, pokreta i ovoga i onoga i najbolje je sve to raditi na akademiji jer smo tada svi zajedno. I pa u biti imamo ta predavanja, radimo te probe, skoro svaki dan idemo zajedno jesti u menzu i tako dalje i tako dalje, odemo na kavu i samo radimo, radimo i radimo onda smo jako umorni i ljuti i samo želimo ići kući i spavati. E, koji su kolegi koji, su, koji si slušao na prvoj godini na akademiji? Što imate? Glumu, pokret, spominjao si. Mhm. E, što sve slušate na prvoj godini? pa na prvoj godini imamo iznenađujuće puno predmeta, znači imamo glumu i lutkarstvo, to je najbitnije. Onda imamo pokret, to je više treniranje scenskog pokreta, učiš kako bi se kretao na sceni, imaš estetiku lutkarstva koja je teorija lutkarstva, imamo povijest koja je većinom povijest kazališta, ali učimo je ovak standardnu povijest i jako zanimljive stvari budu. imamo čak akrobatiku jedan semestar i imamo engleski i tako dalje i tako dalje. Mislim, sve su dobra predavanja, jako puno naučiš. Da. E, što ti je možda bilo najteže? Akrobatika zvuči onako dosta kao, šta sad radimo na toj akrobatici? ne, nije bila baš neka luda akrobatika, ali bilo je jako zabavno, samo onakama krećeš prvo sa nekim kolotima napred unazad i takve neke sitnice, pa onda počneš raditi sa partnerom neke stvari kao on se nasloni na tebe na određeni način, ti tako njega možeš dignuti, tipa ne znam da on te vi stane na koljena i ti ga držiš rukama pa onda ti malo ustaneš i možeš ga balansirati tako da je on iznad tebe i budu neke fora kombinacije, eto. <laughs> e, jeste li bili aktivni na nekakvim e, projektima na prvoj godini? E, je li vaša, to jest tvoja klasa e, igrala nekakve predstave prije, u stvari mimo, mimo fakulteta i, i imate li sad nekakve projekte na drugoj godini? pa na prvoj godini moraš raditi, ako radiš neke projekte moraš raditi u sklopu akademije i mi smo to imali, naša klasa je bila nekih e, tjedan dana u Puli na Montalibriću, to je dječji festival knjiga i tamo smo išli sa našim e, kratkim lutkarskim etidama koje su bile inspirirane po nekim dječjim knjigama i to je bilo jako zabavno i zanimljivo iskustvo. A sad na drugoj godini smo dobili priliku da muški iz naše klase e, statiraju predstavi HNK Trubadur i Malo je više od statiranja jer mi se moramo mačvati, pa smo čak i učili scensko mačvanje što je bilo jako dobro i jako zanimljivo. Pa eto, taka iskustva se znaju potrefiti jer mislim akademija želi da ti dalje igraš, da budeš zaposlen kasnije. međutim, takvi projekti se rijetko događaju na prvoj i drugoj godini jer moraš biti istreniran kao glumac i moraš biti spreman prikazati sebe na sceni vani, izvan okvira akademije ali ako se potrofi onda super, zašto ne? <laughs> Koliko vas ima na klasi? nas ima 14, mi smo najveća klasa na akademiji trenutno. je li nekakav e, raspon u godinama velik ili ste si tu generaciji? Koliko zapravo e, to utječe na e, vaš rad? Ima li veze to što je neko možda ima 20 godina, a neko 27? Jer nije važno s koliko godina upisuješ akademiju, ali tako? Pa sad, u našoj klasi Rekao bi da je pola kalasa 97. godište kao i ja, a onda ostali malo, variraju. E, jedan ima, mislim, 23 godine, imamo jednog koji ima 18, e, odnosno 19 godina, on je jednu godinu mlađi od ostalih. Imamo čak jednu e, kolegicu koja ima, ako se ne varam, 28 ili 29 godina, ona je malo starija. Pa ne bih rekao da mi to smeta, meni je to čak i fora da bude malo, kako bih rekao, varijacije o godinama, malo drugačija iskustva, drugačiji ljudi, pa nije to ništa loše. E, recimo sada da si završio akademiju, e, koji su tvoji interesi za daljnji rad? U čemu se vidiš? Da li je to medij kazališta, da li je to medij filma, da li je to medij nekakvog performansa ili možda čak osnivanja neke samostalne umjetničke organizacije gdje će Dorijan biti za jedno 5-6 godina? Dobro, možda nećeš mi točno odgovoriti na pitanje, ali koji su tvoji planovi? Pa ne, trenutno me sve zanima. Ja bih htio raditi u kazalištu, htio bih biti u serijama i u filmovima i u svemu tome. Htio bih se čak još baviti lutkarstvom dalje. Čak me i režija zanima, to bih htio probati jednog dana. E, nisam si baš odredio što ću točno raditi, ali mislim da još imam dovoljno vremena da to odlučim, valjda. E, kakav e, student e, glume mora biti? Što zapravo ovaj, koja je nekakva, ako postoji definicija, eh, mislim ne može svako to opisati, ali tako, to bi da, trebalo biti nekakav i poziv, ne samo profesija, jel da? Mhm. Eh, pa za početak e, rekao bi da glumac mora biti spreman na kompromis, jer kad radiš zajedno sa ansamblom, sa redateljem, sa piscem ili što već, e, ti moraš biti spreman na dogovor, jer ako se svi možete sporazumjeti, onda ćete puno bolje raditi. E, također je jako bitno da nemaš preveliki ego, jer ti to može samo smetati. Mislim, Malo je ga čak i pomaže jer si onda onak više uvjeren u sebe, ali bude previše, onda može biti katastrofa zaraditi s nekim i jednostavno nisi poželjan tamo i da, e, nažalost, radio nije vizualni medij, tako da ja tebe ne mogu sad zamoliti da ti tu meni nešto kao na brzake izglumiš, ali ima li nešto što trenutno sada radite pa da možda onako mi precitiraš ili ne znam, ono rečenicu dvije iz nekog teksta na kojem radiš ili nešto, pa da tako zaključimo razgovor imaš, mogu ti dati i vremena da se malo ovaj, prisjetiš, ali bilo bi zgodno, pošto si glumac, da te vidimo kako glumiš, ali pošto, kažem, radio nije vizualni medij, pa barem da te čujemo. Dobro, dobro. pa trenutno radimo na ovom semestru radne procese. Uh, u tome moramo se graditi kolokvi tako da odaberemo neki radni proces tipa netko ne znam, pili drvo ili kuha kavu ili radi ovo i ono i mora tu radnju organizirati uz radnju neke scene koje on sam zapisao. E, ja, na primjer, servisiram skije i u svojoj sceni moram pričati sa jednim gospodinom koji želi mene natjerati da uništim te skije svog prijatelja koji je kao neki poznati skijaš i da on tako može dobiti okladu i prevariti nekoga i tako dalje i tako dalje. Pa ne znam, nemam baš previše sreće, tak sam počeo s time. Dobro, želimo ti sreću, to je želim ti sreću i ja se nadam da ćeš e, pa recimo za jedno 3-4 godina godine zapravo biti na nekoj televiziji ili u nekom kazalištu pa ću ja moći reći e ja sam s njim razgovarala prije pet godina. Dorjane sretno. Hvala. Slušali ste emisiju Od faksa do faksa.